Синец, ти благодарим за нашия брат Зоки, за Словото, което ще го има и веруваме дека Ти имаш за вас църква, Господи, и ако доста време вземаме с информациите, освежи не, да Словото Твое биде то, що ќе ги освежува нашите души и да пробива, запечатува нас, обликува на какво що Ти сакаш, Господи. Моля ме, нека да биде силно, благословение в името на Исус. Амин. Добро вечер и Божи благост. сакам да ја почнам проповедта с това, ще ви кажам една много бала вест. Нема ни едно име што е дадено под небото, освен името на Исус, преко кое можеме да влезем у Царството Небесно. Само преко Исус и преко никой друг. Преко покаяние. Сакам да сборам нещо за покаянието. През това беше от дух. Без покаяние Нема влез от Царството на небесно. Вера и покаяние. И само Исус това го кажува после кръщеванието, кое излева от Йордан. Първата негова проповед беше Покайте се, защо се приближи Царството на небесно. Покайте се. И сега луѓето обично се каат, Покаюват се, па те вие сме покаяни, ще влеземе, да ви кажем дека има разлика от покаяние до покаяние. Покаянието не е автоматски повторување на некои спорови. Не е автоматско повторување на споровите. Боже, прости ви, у името на Исуса, Твоята кръв очисти ме, край, амин. Не е. Покаянието е длабоко жаление за грево што го носиме нас. Покаянието е промена. Покаянието е промената на мисленето, промена на карактеров, од срцето да извира. Жалење за тоа што сме одиле против Божите закони. Жалење за тоа што сме грешиле пред Господ, пред Таткото Небесно. Жалење за тоа што сме отпаднати. Зашо? За тоа што сме грешници биле. Тоа е покаяние, метаноја, метаноја. Јова ни вика, Јова ни вика, породи змиини, идете, отиспушнате, да гледа Царството Небесно. Покажите плодови на покаяние. Плодови на покаяние. Не само покаяни сме. Плодовите на покаянието ги покажете. Човек, ако не е пресудачен от Светият Дух, не може да се покая. Човек, ако не спознае дека е грешник, дека е грешен, не може да се покая. Светия Дух е тайн, што не пресведочува и ще ни открива дека ние сме грешни. Свето Дух е Тай, що не воде до кръсто там, на Голгота, предръснатиот Исус. Свето Дух е тай, що не запознава со Исус и що ни покажува защо Исус умрел на кръсто. Това е покаяние. Сега е пример ти кажем от Новия Завет. Еден пример за истинско покаяние. От Лука 7 глава, от 36 стих по-натаме. Един от фарисеите го помоли да яде со него. Той влезе во фарисеевиот дом и прилегна до трапезата. И ете една жена от града, која беше грешница. Кога научи дека тој е прилегнат до трапезата кај фарисеот, донесе со себе алапастрен сад со миро. И застана зад неговите нозе, плачейки, и почна да му ги мие нозете с солзи, да ги брише с своята коса, и ги целиваше неговите нозе, и ги помазуваше с умиро. И кога го видя това фарисеот, кога го повика, рече во себе си, да овој пророк би знаел која е и каква е оваа жена, која се допира до неговите нозе, дека е грешница. А Исус пак му отговори и рече, Симоне, Имам да ти кажа нещо. А той, учителе, кажи. Рече, двайца му бяха должни на еден заемодавач. Едно му дължише 500 динари, а другият 50. А бидеки нема да му вратат, той им прости на двайцата. И така, кой от нив ќе го послови повеќе? Симон отговори, мислам, оној кому повеќе му подарил. А тој му рече, право пресуди. И кога се заврата кон жената му рече на Симона, я гледаш ова жена? Влегов во твојот дом, ти не ми даде вода за нозе. А таа со солзи ми ги обля нозете. И со својата коса ги истри. Ти не ми даде цели. А таа откако влегов не прекрати да ми ги целива нозите. Ти не ми ја помаза главата со масло, а таа ми ги помаза нозите со миро. Затоа ти велам, прости ми се многу гревови. Защо? Имаше много любов. Кому малко му се простува, малко люби, а не не ти са гревовите. А тия, кои бяха заедно покрай трапезата, почнаха да сборува да сборува во себе. Кой е овој? Кой е овој? Кој да гревува и прощава? А на жената ти рече, твоята вера те спаси, оди си со мир. Кой е овој? Тоа е името да дела от девото, преку кое ќе се спасеме. Тая е тај. Таа е Исус што е на кръсто. тая е што е Друг няма. Няма друг. Ни свети Петър, ни свети Йован, ни света, света Петка. Никой не е разснат. Исус е разснат. Исус възкресна. За нас. И тук, какво се случва? Можем да видим две връзки на, на верници. Едното е религията, едното е вистинските истинските верници. Симон е престаник на религията. Значи, религиозен човек, вероучител, школован, теоложки факултет завършил. Значи он е много подложен човек. Он я прочува Тората. Он ги знае законите. Он го очекува Месията. Он знае дека трябва да дойде Месия. Знае дека трябва да е спасител, защото трябва да го спаси свет. Он знае. Он е получуван, религиозен човек. Он се моле храма. Моле се на Господ. Чекава Месията. Що прави друго? Посте! Два пъти неделно. Шири ги ресите. Симон. Религия. И що прави Симон? Он слушнал за Исус. Слушнал. Некой там изцелува. Некой там проповеда. Некой там кажува дека царството небесно ќе се приближи. Приближува се. И Симон се вика, чакай да видам кой е овај сега. И го вика да го изпитам го вика от неговата кутия, за да го изпита. Не за друго, да го изпита. Долага Исус към него, религиознио, гледа го Исус, ама Него го Не свакя. Не свакя за тоа, што не, е по неговите очекувања. Не е како он што очекуваше. Не е цар, не е Соломон, не е Давид, не е от царска фамилија. Пълни син на столар таму. Очи Валеров Йосиф беше столар. Майко му Мария не беше позната. Не е това. Он го вика и доваги. Исус доваги. И си лежи там и си чека. Не се намекнува. Чека Исус. Що се случва къде в Македония? Религията що прави? Религията славе и се и що. Празници. Саботи, млади саботи месечини, раздавки, слави кукини, свети архангел, защитници на куките. Що прави религията? Религията не го познава Исус. Не знае кой е Исус. Они само знаят, а, Христос се роди, Вайстин се роди. Христос възкресна, възкрес, Вайстин възкрес. Тоа. Тоа. И кога иде възнесуванието и съединението на Духа Свети, Они ги празнуват мъртовците. Религия. Религия. Сигурно. Представници. Вероучители наши, македонски, що трябва да го народа на Новия Завет, защото ние сме християни. Християнска земя, библийска земя, Македония. Тук се проповядва Евангелието най право нали Павле дошъл тук. И ние ги ставаме сите слави. Кой е Исус? Абе, пега там, кой се е сигнал от небото да каже? Ем вика Христос възкрес. Ем вика, кой се е сигнал от небото да каже? Коя е контрадикция е това? Е, коя контрадикция? Я не знам. Луѓето, луѓето шо прави? му на Господ. Хвала му на Господ. Ще види ова грешницата. Значи ако е той е религия, се знае, се знае. Закон, знае молитви, знае постови, знае за луѓето да кажуват, да ги тръгат од них, ако са нечисти, ако са грешни да ги тръгат, вие сте нечисти. И сега таа жена е престаник на вистинско покаяние, на вистинска верничка. Затоа што жената е отила и е гледала како Исус изцелува. Жената ги е слушала проповед точно ги е спорил. Сигурно проповедите на гората, Пощото таа жена е била на тежната, Она е била пресълчена и е била скиснато да биде проститутка. Защо она е била блудница? Продавала се за пари. И на нея изкиснало више. На нея точно преко глава греба. Значи она, она е пресъдочена. Она го е слушала е Исус. Гледала, гледала може и на тази, ако пишуваше Исус от Песоко. Може и там да е била. Може ли? Той ще приклад, ама може ли да е била там? И сега тази жена знаеше кой е Исус. Слушнала за Исус. Знаеше кой е Исус. Она знаеше и Йона от любов за Господ и от любов за вечния живот не гледа нищо пред нея. Ула кукята край е фарисея. Той е голем ризик. Той е голем ризик. Може да я е изпудат, може да я е изтепат, защото она е грешница, защото трябваше край фарисея. Она това не го мисли да така. Она е само сакала да дойде до Исус. Само е сакала да дойде до Господ. Кой нас опира нас за дойдем на Господ? Що не опира нас за дойдем на Господ? Религия Религия? Родители? Маш, жена, деца, другари, приятели? Що не опира нас за дойдем на Господ? Не знам. Мене не сопираше, татко и майка ми не сопира. Знаете, я му вам това. Ке добиде удар, ако отидам к Исус. Ама хвала на Господ, спаси си 20 години си ке Господ вера и покаяние. Оваа жена, првото нещо што прави, довесува му нещо на Исус. Носе, носе мирис, што го е печелила цел живот. Мирис од 15.000 евра. 15, пример кажувам, 15 евра. Она го носи. И тоа што е било пред неа, и што го сакала највише, она му го дава на Исус, она му го дава на Исус, својот живот му го дава на Исус. Носи. Що е това? Що стоя по мен и Господ? Що е то, що ме отделува от Господ? Що е то, що е трябва аз да му предавам на Господ? Що е то, що трябва ти да му предадеш на Господ? Речеш, Господе, еве ти го. Не сакам више. Не сакам. Сакам, сакам те Тебе, Исус. Сакаме го, Господ, не ли? Што не спречува да го сакаме уште повеќе? Што не спречува да добавиме секој ден кај него? Оваа жена го донесе тоа. Донесе го. Второто нешто. Второто нешто. Она, она се понизи. Она се понизи. Она падна долу прашината. Она се понизи. Нејната гордост се обнема. Пошто она, она била баба. Коса убава имала. Пишува таму со коста му ги миеше Она е била некоја и сега она се понизува пред Исус и пага доле по прашината. И тук е почнува покаянието. Она е пресвърчена и плака. Излева се. Она се излева пред Господ. Она се кае за сите и ще ги имава. Ги споведува доле на нозите на Исус. И му ги мие. И му ги мие с Солзите. И со нејната гордост, а тоа е косата, защото таму стариот завет, косата е била гордост на жените. И со нејната гордост, она му ги брише нозите. Со гордост, она му ги сбриша нозите. И после тоа ги пацуваше, затоа што знаеше, знаеше дека они прости. Она знаеше, она беше уверена дека они прости, со тај чин што го направи. Ние, ако сме пресвечени, декало да ми е. Дай да му православна да запалиме свекичка, за да се олеснем от грево, или одеме на некои манастир, или одеме на некои икони, или одеме некъде да ще не треба, и там да, ни, да се изпереме совеста и да ни олесне. Не. Пример, мешаната. Оно да е пред Исус. Оно се изля пред Исус. Она се понизи пред Исус. И он, Господ те гледа. И гледа ги вие други. И жената плака. И она се покая. И сега що случва? Гледа и долага човек, от кого се покая, от кого се покая човек? одма е оговаран, нападнат. А, судия, осудуване. Тук е осудуване и лицемерие гледаме. По-добро тексто. Затоа што вика да беше е пророк, да беше стварно пророк, он ке знаеше дека ова е грешница. И немаше да даде да се допре до него. Ако е он пророк, свет, чист, не порочен. Она е грешница, немаше да даде се топля за него. Немаше да даде ножите да му ги пипне, а не па да ги змие. Немаше да даде на 5 метри крече, бегай, беги, беги. Ако е он, пророк, то си го помисли Симоно сърцето. И сега, що се случва? Он осудува, да рисува суд. Ова не е пророк. Подаре вика, Симоне, дете го след лицемерието. Симоне, и ой, каже учителя! Исус знае, що имаме в сърцето. Исус ги знае нашите мисли у сърцето. Исус знае длабоко ние що имаме в сърцето. Исус знае защо ние идеме към Него. Исус знае защо ние идеме към Него. Дали идеме да се покаяме или идеме за него корист. От и днес, от днешно време, луѓето одат за корист. За здраве, за пари, за срека, за берекет. Дай пари! Заработи ги! в основното. Дай берекет, дай здраве, запалат всеки лона. Нема, нема. Затова ще прескане човек по продавницата. Това ги вика. Вика, гледай, Зоки вика колко се разтимава във времето. Значи това точно трябваше в април, защото сега е жетва. И вика, що мислиш, вика, дедо Боже, що мисли. страшно, страшно. Я викам, ако прави право, он не е дедо. Он е Бог, он е дух, он е вистина. И да ти кажа ми нещо, ти кога отидеш от православна, защо се молиш? Защо одеш? Он вика, водам за здравие, за среќа, за фамилията да ми биде здрава и за това одам вика. Е, те той е чичили, той е. това, що никой не се моле за точно право време. Кой се е помолил за точно право време? Кой се е помолил за снеко право време? Кой се е помолил жертвата да биде добра сега? Кой се е помолил? Никой. Никой вика. Они вика само трябва да изява парите, политичарите. Не. Моли се Исус е жив, ти можеш да му се молиш от дома. Така, ние идеме към Господ от любов за Него. Това е жена дошла от любов. И вика сега, и му вика, кажи учителя. Лицемерие. Едно мисло в сърцето, друго му кажу. Ласкание става стапица пред нозите. Ласканието е стапица пред нозите за човеком. Кому ласкаш, а не го мислиш това е за него. Ти му кажуваш все най-добро, а от сърцето викаш да, да може да те рекрутирам. То е ласкание. То е стапица на човека му стиго. Ти го храбруваш, а друго мислиш. То не чине. Вика, кажи учителя. Ама Исус знае. Я може не знам. Може би вие не знаете, нали, кой ще носи сърцето. Никой не знае. Исус знае. Господ знае, че е милосърдство. За всички. Не само за мен, за всеки знам. И сега вика. Вика. Яко дойде. Симоне. И първото нещо му вика. Исус на Симон. Симоне, я гледаш ова жена. Ова и мисли грешница. Ова вика жена. Исус не е осудува. Исус не е рече я гледаш ова грешница. Затоа што Господ е любов. Он нас не сака. Он нема да се стапа по глава, ако некој е грешил. Колку и да е голем грел, ако се покаеме вистински од срце, Исус ќе го прости. Господ за тоа иде да ни ги прости гревовите. Он не дойде да не осуди. Кога ќе дойде вториот пат, тогај ќе дойде да суди. Тогава ќе дойде да суди. Вториот пат кога ќе дойде. А сега е още времето на милостта. А Божията милост не води покаяние. Затова ще ме сака, не го створение. И я гледаш това жена. Гледам я. Яко да не вика те теб дома. Ти си фарисей, нали имате обичай? Имате обичай. И ако дойде към теб дома, ти по твоите обичай трябваше да ме ги смиеш нозите. Ти не ме ги изми. Трябваше да ми ги избришиш, не сте. Ти не ми ги избриша. Трябваше да ме целиваш. След батнеш. Така се поздравували. Трябваше да ме целиваш. Ти не ме целива. Трябваше да ме помазаш. Ти не ме помаза. Джаве ти е тая религия. Джаве ти е тая религия. Ти то не го справедуваш, защото трябва да го правиш на Господ, когато ти дойде дома. А вам викаш, жената била грешница. А вика, а жената, когато дойде, она вика, не прекрати да ми ги мие нозите. Она ми ги сми нозите, вика, со солзите не е. Она ги сбриша со косата на изина. Она нозите ми ги бакнуваше. Алабастер сад со миро, мири со целия го стори в мене. Симоне, и сега читаме 18 глава, 9 до 14, Лука. А на некои кои бе уверени во себе дека са праведни и ги презираа другите, им ја кажа оваа парабола. Два човека облегува во храмот да се помолат, едниот фарисеи, а другиот цариник. Фарисеот застана и се молеше во себе си вака. Боже, ти благодарам, што не сум како другите луѓе, разбойници, неправедници, прелюбници или како овој царини овде. Постам два пати во седмицата и давам десеток од, од се што придобивам. А царинико стоеше далеко и не сакаше ни очите да ги подигне кон небото. Туку судираше во градите и велеше, Боже, биди ми милостив, Спрема мене грешникот. Видела, Симоне, овој се брати дома повеќе оправдан, отколку оној, зашто секој кој се возвишува себе си, ќе биде понижен. А кој се понизува себе си, ќе биде возвишен. Симоне, гледаш ли ја? Оваа жена, она грешница, она го направи тоа за мене, оти она ми сакаше. Она беше пресвелчена и се покая. Она не нападна никой. Она не изборни зости. Само плакаше за грех. А ти, Симоне, и я кажи от тук парабола, ем, според път. На тай толкова му е простен. На вай волко му е простен. Кой повише кесак? На тай шо повише му е простен. Я ке, ке добро, така е. Ама знаете ли шо? Грел си е грев. Грел си е грев. Без разлика колко сме дужни. Дали 5 милиона евро, 5000 евро, 10 евро или 1 евро. Ние ке горим от пеково, ако не се покаяме. Ако не се покаяме, ние одеме от пеково. И му вика, Симонец, ако и ти се покаяш, ако и ти се покаяш, и ме сакаше, и на тебе ќе те го просеше тая ден или два грева ще ги имаш. Ама Симон не се покая. Он викаше Остан два пъти на делата, Господи, давам ти десеток. Молам се. Не ли заслужувам място да отида на царството? Не. Не, бе. И аз заслуживам, вика, долу на царството небесно. То го правим заради тебе. Не е точно само преко едно име дадено под небото, може да се отиде Царството Небесно. Само преко Исус. Вика, а Царирико стоеше отдалеко. Он стоеше отдалеко. Он не дойде напред да се покаже пред Овай. Е, гледай, да го зафакава. Не, он стоеше от тебе пресведочен. Он се ноги от храма. Ко се ноги от храма, тук е Божието присъствие. Он беше пресълчен и нека ще вика, очите да ги подига. Защо? От и беше пресълчен дека е грешник. А Бог е свет. Бог е свет. Ние, знаеки Бог, дека човек како грешник, не може да дойде кај таткото. Не може. Преку нищо. Ни преку десеток, ни преку свеки, ни преку молитви. Не може директно кај таткото. Затоа он го своя својот син Исус Исус довага кај фарисеите, довага кај крещниците, довага кај и на еврейските, кај на еврейката го пуде демонот. Значи, он добавя защо? За да можеме да отидеме преку него, кај таткото. Инако онака директно нема шанси. Со пари нема шанси. Да купиш а, столче у небесното царство, карта да си резервираш со пари, нема шанси. Не е тоа такмица. Не е то Реал и Барселона. Не, Царството Небесно е реалност. У Царството Небесно е присутен цар. Цар. И шо вика Исус. Секој ще го праќа татко ми, няма да го спуда. Оваа грешница. Беше партена на таткото. Секој ще го праќа таткото. јас нема да го спуда, вика Исус. И он пръстува. Ако Симон го сванеше това, ако Симон го сванеше това, дека той е така, дека Месията е Исус, дека вие чуда ще ги прави, он и чуда и прави. И изцелува, демони изцелува, се. Що трябваше още да видят? И трето ден възкресна, Що трябваше още да видят фарисеите, не ми е ясно. Ай, тия така и така. Ама вие, вие, нашите ще са тук. Що се правят дека са побожни, Што требаше да треба да ги кажуваме на луѓето дека Исус Христос е Божи син. Дека умре на кръстот заради гревовите и воскреста. И треба да ги кажуваме: покајте се. Оти царството небесно приближува. Симоне, Симоне, сакаш ли ме? Ова, ова жена го направи, оти ме сака. А ти, Симоне, сакаш ли ме? Или баковай фарисей, удара с оградите. Жената удовицата не се удара с оградите. И почти го точно го имаше. Последното. Последното го почти. Това са плодови на покаяние. Оно го пуща последното, а не дава от вишетоко. От Йоли дава от вишетоко. От то ще ще го дава десетоко. Ама толкова го нямаш и последните 200 динара, ако ги имаш от джеба, и Бог ти рече, дай ги. То са плодови на покаяние. Колко го сакаме ние Исус? Дали го сакаме за некои наши потреби? Дали сакаме ние преко наш пат, со наше размислование да стасаме до Таткото Небесен, но да си работиме на наш начин? Оти Бог вика, вашите мисли не са како моите мисли. Божите мисли са секош над нашите мисли. Ние трябва да се покаяме. Ако сакаме да влезем в Царството Небесно, трябва да се покаяме. Що повече сакаме? Сега се постува прашање. що не сопира? Мене ме е сопирал алкохол. Сакаше да пия. Покоила се няколко пати. Брат Ангел и сестра Даниела кој беа бабите, со от Диве се кјавам с Упало, покая се аз. Но не беше от сърце, мисля, покая се, после го Светия дух. Дойде Светия дух, ама утрето го отнема, затова ще аз сакаше да пием. Що сакам? Сакаше да пием. Сакаше да го живям живото. Да го изживявам живото. Каков живот? Живото робство е това. То е живото робство. И кога после е това ме пресълчи Господ така, докато е само робство, ти се баве ставаш и мислиш а, колко чаши ракия ли спиеш, ставаш и мислиш дека цикари да купам, дали има отворено, ти стануваш и право си заробен. Ако е Исус, кога дойде, кога ме преслучи, и ако се покая в истински от сърце, кога плака за гревовите, това Исус ме освободи. Това Исус ме освободи. В истинското покаяние Бог го познава. Ние можем, и няма да го познаем. Когато човек се кае, може да се покае и сам дома. От, от тайната соба. от там. Улез от тайната собичка. Сите свои с това ги на Исус. Исус вика, сите вие, що сте набремевете и ти. дойте към мене. Дойте към мене. Не ойте на киповите, не ойте на иконите, не ойте на свеките, не ойте на гробищата. Дойте към мене. И аз ќе ви дадам што ги просто гревовете. Така да, сакам ли си го телото? Сакам ли го свет? Или го сакам Исус? Ако сакам Исус, знаете ден покаяние. Секој ден се покајувам за тоа што сум го направил пројавницата, а не требало или може би не требало. Не сакам да го греша на Господ. пишува таму словото. Бог е свет. Бог е свет. Бидете вие свети, чисти, непорочни чеда Божи така да, со покаяние да се стремиме кон светост. Господ нека да благослови.